Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau Keluarga beliau, para sahabat beliau Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Dan dengan benar sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jamaah umrah Para penziarah Masjid Nabawi Dan para mukimin Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua mengampuni dosa kita dan menerima amal ibadah yang kita lakukan ini adalah majelis yang ke-11 pertemuan yang ke-11 dari pembacaan kitab Al-Ihkam fi sabri ahwalil hukam وَمَا يُشْرَعُ لِلْرَعِيَةِ فِيهَا مِنَ الْأَحْكَامِ Ini dikarang oleh seorang guru kami di sini yang mulia Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhayli Hafizullah Dan kitab ini berisi tentang bagaimana sikap seorang muslim yang benar kepada penguasanya bagaimana sikap seorang muslim yang benar kepada penguasanya, kepada pemimpinnya. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma' para sahabat. Dan berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sudah sampai pada pembahasan keadaan yang kelima dari keadaan-keadaan yang berkaitan dengan penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Keadaan seorang penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Sampai kita pada keadaan yang kelima atau bentuk yang kelima. Bagaimana apabila seorang penguasa melakukan ucapan kekafiran atau melakukan amalan kekafiran yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan sudah kita sebutkan contoh-contoh di antara ucapan atau amalan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan Syekh menyebutkan di dalam kitab ini apabila seorang penguasa melakukan ucapan atau perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama Islam maka di sana ada beberapa hak yang harus kita tunaikan sebagai seorang rakyat di sana ada beberapa hak yang harus kita tunaikan sebagai seorang rakyat yang pertama adalah menasihati beliau dengan sir menasihati beliau dengan sembunyi-sembunyi sesuai dengan kaedah-kaedah ketika kita menasihati seorang penguasa dengan sir dan juga dengan lemah lembut kepada penguasa tersebut apabila beliau bertobat dan kembali kepada jalan yang benar maka dibiarkan beliau tetap di atas kekuasaannya dibiarkan beliau tetap sebagai seorang penguasa dan sebagai seorang pemimpin karena yang namanya taubat ini menghilangkan dosa yang telah lalu atau dosa sebelumnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu orang yang bertaubat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa tersebut apabila beliau bertobat dan kembali kepada Islam kembali kepada jalan yang benar maka beliau dibiarkan atau dibiarkan tetap di atas kekuasaannya karena yang namanya taubat ini menghilangkan dosa sebelumnya dan Allah SWT memberikan taubat kepada orang yang bertobat kepadanya ini adalah perkara yang terakhir kita sebutkan yaitu apabila seorang penguasa melakukan sebuah kekafiran maka dinasihati dengan sir yaitu dengan sembunyi-sembunyi bukan dengan terang-terangan dan dilakukan dengan sopan dan ucapan yang lemah lembut kepada penguasa tersebut dan diterangkan tentang bahaya dari ucapan atau perbuatan tersebut dan bahwasanya hal itu bisa mengeluarkan seseorang dari dari Islam apabila beliau kembali dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal kembali kepada agama Islam maka dibiarkan beliau tetap sebagai seorang pemimpin lalu bagaimana apabila beliau tidak menerima nasihat sudah dijelaskan tentang perkara tersebut dan bahayanya ucapan dan juga perkara tersebut tetapi ternyata beliau tidak menerima nasihat yang disampaikan kepada beliau maka syekh mengatakan in asarra ala kufrihi wajaba izalatuh in asarra ala kufrihi wajaba izalatuh lakin la yakunu dhalik illa ba'da istifa'i hadhihi syurut. Beliau mengatakan apabila pemimpin tersebut asarra yaitu tetap terus-menerus di atas kekufurannya. Apabila pemimpin tersebut setelah dinasihati ngotot dan terus-menerus di atas kekufurannya, tidak mau menerima nasihat. Maka dalam keadaan demikian wajaba izalatuhu wajib untuk diganti wajib untuk disingkirkan yaitu diganti dengan seorang pemimpin yang muslim diganti dengan seorang pemimpin yang muslim tetapi beliau mengingatkan akan tetapi lakin yang demikian tidak dilakukan kecuali apabila terpenuhi beberapa syarat Beliau menjelaskan kalau memang demikian artinya dia tidak menerima nasihat dan terus-menerus di atas kekufurannya maka wajib diganti. Namun penggantian beliau dilakukan apabila terpenuhi beberapa syarat. Jadi bukan diganti begitu saja tanpa melihat syarat-syarat. Diganti dan wajib hukumnya untuk mengganti beliau akan tetapi dengan memenuhi syarat-syarat dan akan boleh sebutkan di sini tujuh syarat tujuh syarat wajibnya mengganti seorang pemimpin yang kafir seorang penguasa yang kafir yang pertama ayyasdura minhu fi'lun aw qawlun mukaffirun liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu asabiq. Yang pertama, keluar dari beliau perbuatan atau ucapan yang mukaffir. Keluar dari beliau perbuatan atau ucapan yang menjadikan beliau keluar dari agama Islam. Yaitu berdasarkan dalil. Karena seseorang tidak bisa atau tidak boleh mengatakan ini adalah ucapan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam atau mengatakan ini adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam kecuali dengan dalil baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah ataupun ijma' para sahabat radhiyallahu anhu. Syarat yang pertama keluar dari beliau ucapan atau perbuatan yang mengeluarkan beliau dari agama Islam. Itu yang menjadikan dia kafir. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ubadah ibn Samit yang telah berlalu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian sahabat ditanya oleh sebagian sahabat Apakah kita memerangi mereka? Apakah kita memerangi mereka? Yaitu memerangi penguasa Yang mereka melakukan kufasikan Yang mereka melakukan Tadhaliman Di dalam hadis tersebut Ubadah Ibn Sami dan juga para sahabat anhum, Menyebutkan tentang isi bayat mereka kepada Nabi SAW Di antaranya adalah wa alla nunazi'al amra ahlahu. Di antara isi bayat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah janji mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya. Maksudnya adalah tidak merebut kekuasaan seorang penguasa yang sah Atau dengan istilah lain memberontak kepada pemerintah yang sah Ini diantara isi bayat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, illa antara kufran bawahan. Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang jelas. Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang jelas. Illa antara kufran bawahan kecuali apabila kalian melihat kekufuran dan ini menunjukkan bahwasanya syarat yang pertama bolehnya mengganti seorang pemimpin yang kafir adalah syarat yang pertama keluar darinya ucapan atau perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Oleh karena itu boleh mengatakan illa antarau kufran bawahan kecuali engkau melihat darinya kekafiran yang jelas. فأخرج الفسق فلا يجوز معه الخروج. Dengan demikian beliau telah mengeluarkan kefasikan. Maka tidak boleh melakukan pemberontakan hanya karena kefasikan. Kita tahu beda antara kefasikan dengan kekufuran. Kefasikan adalah maksiat. Dan ini adalah dosa di bawah kekufuran kefasikan tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik itu berupa dosa kecil maupun dosa besar. Dan ini adalah akidah al-sunnah wal-jamaah. Oleh karena itu, kelak di hari kiamat, ada syafaat bagi pelaku dosa besar. Ada syafaat bagi pelaku dosa besar, baik syafaat dari Nabi SAW, atau dari nabi-nabi yang lain atau dari para malaikat atau dari orang-orang yang beriman ada syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa besar menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak keluar dari agama Islam karena mereka akan keluar dari neraka diantaranya adalah dengan syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat Seandainya apa yang mereka lakukan adalah kekufuran Kemaksiatan yang mereka lakukan Mengeluarkan mereka dari agama Islam saya mereka tidak akan keluar dari neraka Karena orang yang keluar dari agama Islam Seperti orang-orang musyrikin Orang-orang kafir Orang-orang munafik Maka tempat kembali mereka adalah Neraka Selama-lamanya di dalam neraka dan tidak keluar dari neraka sekejap pun. Mereka adalah ahlun nar, penghuni neraka selama-lamanya di dalamnya. Adapun pelaku dosa besar seandainya Allah SWT mengendaki untuk mengadab dia di dalam neraka, maka itu hanya sementara. Dan kelak akan dikeluarkan oleh Allah SWT baik dengan syafaat ataupun dengan rahmat Allah Azza wa Jalla tanpa adanya syafaat orang yang memberikan syafaat. Ini semua menunjukkan bahwasanya kefasikan baik dosa besar maupun dosa kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Adapun kekufuran maka ini mengeluarkan dia dari agama Islam. Fa akhrajal fisqa fala yajuzu ma'al khuruj. Kalau demikian apabila seorang penguasa melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan tersebut tidak sampai kepada kekufuran, maka tidak boleh rakyat melakukan pemberontakan kepada penguasa tersebut. Karena Nabi SAW hanya mengecualikan satu keadaan. Yaitu apa? Apabila penguasa tersebut melakukan kekafiran. Adapun hanya melakukan kefasikan atau dosa besar. Atau terus menerus melakukan dosa kecil. Maka yang demikian tidak boleh menjadikan seseorang keluar dan memberontak kepada penguasa yang sah. Qala Syekh ibnu Uthaymin rahimahullah. Kemudian beliau menukil dari ucapan seorang ulama besar di abad sekarang rahimahullah beliau adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. An na'lama kufran la fisqan menjelaskan tentang sabda Nabi SAW illa antarau kufran bawahan maksudnya adalah anna'lama kufran la fisqan kita mengetahui kekufuran dan bukan kemaksiatan artinya yang dilakukan oleh penguasa tersebut adalah sebuah kekufuran dan bukan hanya sekedar kemaksiatan oleh karena itu sekali lagi tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah hanya karena kefasikan yang dilakukan. Contoh kefasikan misalnya korupsi atau menggunakan uang negara bukan dengan hak. Mengambil uang negara bukan dengan hak. Sebesar apapun korupsi yang dilakukan, maka ini adalah kemaksiatan tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Ini adalah sebuah dosa besar dan ini adalah sebuah kezaliman. Dan kelak akan ditanya oleh Allah yaumul qiyamah. Seandainya tidak merasakan akibatnya di dunia maka akan merasakan akibatnya di akhirat. Sebesar apapun korupsi yang dilakukan oleh penguasa maka ini bukan menjadi sebab seseorang memberontak kepada penguasa yang sah. Karena ini bukan sebuah kekafiran ini bukan perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengecualikan satu keadaan bolehnya kita memberontak yaitu apabila melihat kekufuran yang nyata dari seorang penguasa. Kemudian setelahnya syarat yang kedua. Syarat yang kedua ayyakuna baihan muntashiran duna ma kana khafiyan mutasattaran alaihi beliau mengatakan yang kedua kekufuran tersebut baihan muntashiran kekufuran yang beliau lakukan ini tersebar kekufuran yang beliau lakukan adalah tersebar terbuka dilihat oleh banyak orang dan diketahui oleh banyak orang duna ma khafiyan bukan kekufuran yang tersembunyi mutasattaran alaih atau ditutupi. Karena di sana ada kekufuran yang dilakukan oleh penguasa dilakukan secara terang-terangan dan diketahui oleh orang banyak. Dan di sana ada kekufuran tetapi beliau lakukan dengan sembunyi-sembunyi atau dengan ditutupi, tidak dilihat oleh orang banyak. Fala yunaqqabu alaihi wala yutajassasa wala yutajassasu alaihi maka tidak boleh diselidiki atau kekufuran tersebut tidak diselidiki dan juga tidak dimata-matai fala yunaqqabu alaihi wala yutajassasu alaihi kekufuran tersebut diketahui bukan karena diselidiki dan juga bukan karena dimata-matai Jadi tersebar kekufuran tersebut dilakukan oleh seorang penguasa tanpa diselidiki oleh seorang penyelidik dan tanpa dimata-matai oleh orang yang memata-matai. Tersebar dengan tabiat, dengan sendirinya, dengan usaha mereka, bukan karena diselidiki oleh orang yang menyelidiki dan bukan karena dimata-matai oleh orang yang memata-matai. Karena kita dilarang untuk tajassus kita dilarang untuk tajasus yaitu memata-matai kesalahan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau Allah sudah menutupi maka jangan kita buka. Kalau Allah sudah menutupi dosa saudara kita maka jangan kita berusaha untuk tajasus yaitu memata-matai apa yang dia lakukan. Rasulullah SAW mengatakan wala tajassasu. Dan janganlah kalian tajassus yaitu jangan kalian memata-matai kesalahan orang lain. Syarat yang kedua, kekufuran yang dilakukan oleh penguasa tersebut baihan muntashiran tersebar diketahui oleh orang banyak tanpa diselidiki dan tanpa dimata-matai. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kufran bawahan. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kufran bawahan yaitu kufur yang nyata kufur yang nyata, kekufuran yang nyata bukan kekufuran yang tersembunyi. Qala al-Khattabi. Kemudian beliau menyebutkan atau menukil ucapan sebagian ulama yang berkaitan dengan makna bawah yang ada di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kufran bawahan. Apa maknanya bawahan? Qala al-Khattabi berkata al-Khattabi di dalam kitab beliau atau disebutkan uh, ucapan beliau ini di dalam kitab Gharibul Hadis. Kitab Gharibul Al-Hadis. Yaitu yang berisi tentang penjelasan kalimat-kalimat yang gharib. Kalimat-kalimat yang mungkin atau banyak diketahui oleh yang banyak tidak di, tidak diketahui oleh banyak orang. Gharib yaitu kalimat-kalimat yang aneh yang banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui tentang maknanya. Beliau menyebutkan atau menjelaskan tentang mana kalimat bawahan. Apa maknanya? Yuridu zahiran bawahan, yuridu zahiran badian. Ini maksud dengan bawahan di sini adalah zahiran jelas. Badian nampak. Wa minhu qawluhu الباح بالشيء يبوح به بوحا وبعوحا أو بؤوحا إذا أذاعه وأذهره Beliau mengatakan di antaranya adalah ucapan seseorang baha bisyai yabuhu bihi bauhan wa buuhan maknanya adalah idza adaahu wa azharahu apabila dia menyebarkannya apabila dia menampakkannya Baha bisyaih Apabila ada orang Arab mengatakan Baha bisyaih Maksudnya adalah menampakkan atau menyebarkan sesuatu Kufran bawahan artinya adalah kekufuran yang jelas Dan nampak Dan disebarkan Inilah makna ucapan Nabi SAW Kufran bawahan Waqila al-bawahu al-zahiru alladhi la yahtamilu ta'wil Dan ada yang mengatakan Itu di antara ulama ada yang mengatakan bahwa makna bawah di sini adalah jelas yang tidak memberikan kemungkinan takwil. Artinya yang jelas di sini adalah maknanya. Yang jelas di sini adalah maknanya. Kalau yang pertama tadi maksudnya adalah kelihatan fisiknya. Dilihat oleh orang banyak tersebar secara zahir, secara fisik dia kelihatan. Adapun yang kedua, bawah di sini maksudnya adalah jelas hukumnya. Jelas hukumnya bahwasanya ucapan tersebut dan perbuatan tersebut adalah hukumnya di dalam agama Islam adalah sebuah kekufuran. La yahtamilu ta'wil dan tidak menerima di sana takwil. Saking jelasnya kekufuran tersebut sehingga tidak mungkin ada orang yang mentakwilnya. tidak ada di sana dalil yang bisa dijadikan untuk mentakwil ucapan dan juga perbuatan tersebut. La yahtamil takwil. Tidak ada kemungkinan takwil di dalam di dalam kekufuran tersebut. Fa'alal ma'nal awwal huwa min zuhuril fi'li wa yuqawwihi qawluhu tarau ay ya'rifu birru'yati min ghairi tanqib. Kemudian setelahnya Syekh Hafizullah menyebutkan atau menyimpulkan dua makna yang boleh sebutkan. Jadi para ulama menyebutkan dua makna dari kalimat bawahan. Makna yang pertama adalah jelas fisiknya yaitu tersebar. Kemudian yang kedua adalah jelas hukumnya di dalam agama Islam. Jelas hukumnya bahwasanya dia adalah ufur dan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Fa'alal al awal Berdasarkan makna yang pertama Yaitu jelasnya Perbuatan tersebut secara fisik Huwa min duhuril fi'li Yang dimaksud adalah jelas perbuatannya Dilihat oleh orang banyak Diketahui oleh orang banyak Wa yuqawihi Dan makna ini Dikuatkan oleh sabda Nabi SAW Tarau Kalian melihat kalian melihat dan melihat di sini adalah melihat perbuatan tersebut. Dan ucapan beliau tarau melihat menunjukkan bahasanya ucapan bawahan yang beliau sebutkan di dalam hadis ini maksudnya adalah jelas perbuatannya yaitu dilihat oleh orang banyak. Ayya ayyurafa birru'yati min ghairi tanqib. Maksudnya adalah diketahui dengan ru'yah yaitu dengan melihat bukan hanya sekedar kabar yang hoak yang kita tidak tahu tentang kebenarannya atau isu-isu yang disebarkan oleh sebagian yang kita tidak tahu kebenarannya diketahui kekufuran tersebut dengan ru'yah yaitu dengan penglihatan mata oleh karena itu beliau mengatakan illa antarau kecuali kalian melihat jadi masuk dengan tarau di sini adalah ru'yah dengan apa dengan mata yu'rafa birru'yah diketahui dengan melihat bukan hanya karena melihat atau mendengar isu atau melihat berita yang tidak diketahui kebenarannya min ghairi tanqibin tanpa penyelidikan tanpa penyelidikan atau tanpa memata-matai inilah yang dimaksud dengan tarau yaitu kalian melihat kekufuran yang jelas maksudnya adalah diketahui dengan ru'yah dengan melihat tanpa memata-matai kesalahan seorang penguasa. Wa alal makna tsani dan berdasarkan makna yang kedua, huwa min dhuhuril hukmi fayakunu ma ba'dahu wa huwa qawluhu ma'akum min Allah fihi burhan mu'akkidan lidzalik. Berdasarkan makna yang kedua yaitu bahasanya jelas di sini adalah jelas hukumnya. Jelas di sini adalah jelas hukumnya huwa min zuhuril hukum maksudnya adalah jelas hukum dari perbuatan tersebut maka apa yang datang setelahnya yaitu ucapan beliau ma'akum minallahi burhan fihi burhan ini menguatkan makna ini karena beliau sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan illa antara kufran bawahan beliau mengatakan ma'akum minallahi fihi burhan bersama kalian dari Allah di dalam perbuatan tersebut ada burhan, ada bukti yang nyata, bukti yang jelas bahwasanya ucapan tersebut dan perbuatan tersebut adalah sebuah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ucapan beliau ma'akum minallahi fihi burhan ini menguatkan makna yang kedua yaitu bahasanya yang dimaksud dengan bawah di sini adalah jelas secara hukumnya Wakilal maknayaini mu'tabarun muwafiqun lil usuli wallahu a'lam. Kemudian Syekh Hafizullah menyebutkan dua makna di atas yaitu jelas secara fisik dan juga jelas secara hukum ini mu'tabarun. Keduanya adalah mu'tabar. Muwafiqun lil usul dan keduanya cocok dengan usul di dalam agama ini yaitu pokok-pokok di dalam agama ini. Artinya tidak ada pertentangan di antara keduanya dan dua makna ini adalah makna yang muktabar yang dipakai di dalam agama Islam. Jadi jelas hukumnya demikian pula dilakukan kekuburan tersebut secara muntasyiran ya secara tersebar dan diketahui oleh banyak orang bukan kekuburan yang disembunyikan oleh penguasa. Yang disembunyikan dan ditutup-tutupi oleh seorang penguasa. Dia adalah perkara yang disebarkan oleh penguasa dan sesuatu yang muntasyir yang tersebar di kalangan rakyatnya. Ini adalah syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama, beliau melakukan kekufuran. Kemudian yang kedua, kekufuran yang beliau lakukan adalah kekufuran yang jelas. Fisiknya dan juga jelas hukumnya. Kemudian yang ketiga, ayyakuna kufruhu sarihan ghaira muhtamilin liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kufran bawahan ma'akum minallahi fihi burhan yang ketiga kekufuran yang beliau lakukan adalah sharih kekufuran yang jelas ini berarti makna yang kedua atau syarat yang kedua adalah jelas secara fisik jelas secara fisik kemudian yang ketiga jelas hukumnya Kekufuran tersebut adalah kekufuran yang sarih, ghairi muhtamilin. Kekufuran tersebut ghairi muhtamilin, yaitu tidak ada kemungkinan untuk ditakwil di dalamnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kufran bawahan ma'akum minallahi fihi burhan. Dan sudah kita sebutkan maknanya. Jadi kita punya burhan, kita punya dalil yang jelas di dalam Al-Quran. Atau sunnah Nabi SAW atau ijma' yang menunjukkan bahwasanya itu adalah sebuah kekufuran yang jelas. Qala Ibnu Hajarin berkata Ibnu Hajar beliau adalah salah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Dan di antara karangan beliau adalah Fathul Bari yang isinya adalah tentang penjelasan hadis-hadis yang ada di dalam sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan qauluhu indakum minallahi fihi burhan. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah ai nassu ayatin au khabarun sahihin la au khabarun sahihun la yahtamilu ta'wil. Yang dimaksud dengan burhan di sini bukti yang nyata di sini adalah nas dari ayat nas dari ayat yaitu di dalam Al-Qur'an atau khabarun sahihun atau kabar yang sahih bukan kabar yang dhaif tetapi kabar yang sahih la yahtamilu ta'wil yang tidak memberikan kemungkinan di sana adanya ta'wil yaitu me me memelencengkan maknanya atau me me memahami makna yang lain dari sebuah ayat jadi ayatnya adalah jelas berupa nas atau berupa khabar yang sahih dan tidak ada di sana kemungkinan untuk mentakwil. Maknanya satu dan semuanya memahami dengan makna yang satu tersebut. Wa muqtadahu annahu la yajuzul khuruju alaihim ma dama fi'luhum yahtamilu ta'wil. Konsekuensinya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya kata beliau yaitu Ibnu Hajar rahimahullah tidak boleh keluar atau memberontak kepada penguasa apabila apa yang mereka lakukan ini yahtamilu ta'wil ada kemungkinan di sana mereka mentakwil ada kemungkinan mereka di sana mentakwil mereka beriman dengan Al-Qur'an karena mereka adalah muslimin dan beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka salah di dalam memahami ayat atau salah di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mentakwil ayat atau mentakwil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila yang beliau lakukan ini dilakukan karena mentakwil ayat atau mentakwil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam keadaan demikian tidak boleh menjadikan kita khuruj tidak boleh menjadikan kita keluar dan memberontak kepada penguasa penguasa yang sah. Apabila yang dia lakukan, kalau memang itu adalah kekufuran, tetapi dilakukan karena mentakwil ayat, salah memahami ayat Allah, atau salah memahami hadis Nabi SAW, maka dalam keadaan demikian, tidak boleh seseorang atau tidak boleh rakyat melakukan pemberontakan kepada penguasa tersebut. Ini adalah ucapan Ibn Hajar al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari. Dan beliau adalah termasuk ulama besar di dalam madhab Syafi'i. Beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya pemberontakan kepada penguasa yang sah tidak boleh kalau apa yang mereka lakukan ini keluar karena mentakwil sebuah ayat. Karena mentakwil sebuah sebuah dalil. Dan takwil atau kesalahan di dalam mentawil ini adalah termasuk jenis kesalahan yaitu ketidaksengajaan dan Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran doa orang-orang yang beriman mereka mengatakan Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtakna wahai Rabb kami janganlah engkau mengadab kami janganlah engkau menyiksa kami inna sina au akhtana seandainya kami seandainya kami melakukan atau uh, lupa au akhtana atau kami melakukan kesalahan di antara doa orang-orang yang beriman dan ini Allah sebutkan di dalam akhir dari surah Al-Baqarah doa mereka adalah la tu'akhidna in nasina au akhtana wahai rabb kami janganlah engkau menghadap kami seandainya kami lupa lupa melakukan sebuah dosa. Artinya dia dosa dan dia lupa. Kemudian melakukan dosa tersebut, maka dia meminta kepada Allah supaya diampuni dosa yang dilakukan karena lupa tersebut. Atau dia lakukan karena sebuah khata, yaitu sebuah kesalahan. Bukan karena kesengajaan. Dan di dalam sebuah hadis Allah SWT mengatakan, "Qad fa'altu, aku sudah melakukan." Artinya doa mereka dikabulkan oleh Allah sebuah dosa yang dilakukan karena lupa atau karena sebuah kesalahan maka diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah telah mengampuni dari umatku dosa yang dilakukan karena nisyan itu karena lupa wal khata demikian pula yang dilakukan karena kesalahan ketidaksengajaan wa mastukrihu alai dan dosa yang dilakukan karena dipaksa seorang dipaksa untuk melakukan sebuah dosa dipaksa untuk mengucapkan ucapan yang kufur kalau dia tidak melakukan maka akan dibunuh atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Maka ini adalah dalam keadaan terpaksa kemudian dia melakukan ucapan yang kufur atau melakukan perbuatan yang kufur, maka Allah SWT mengampuni dosanya. Dia melakukan dosa tersebut karena dalam keadaan terpaksa. Nyawanya terancam. Apabila tidak melakukan maka dia akan dibunuh atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Inna Allah tajawaz an ummatil khata'a wan nisyana wa maskutuhu alaih. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa yang dilakukan oleh umatku yang dilakukan karena khata'. Karena ketidaksengajaan atau karena lupa atau karena dia dipaksa untuk melakukan dosa tersebut. Dan takwil adalah bagian dari kesalahan. Dia melakukan kesalahan tersebut bukan karena ingin mengingkari Allah. Bukan karena ingin mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seperti kita beriman dengan Al-Qur'an dan beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tetapi salah di dalam memahami ayat atau salah di dalam memahami hadis, mentakwil ayat tersebut dan juga mentakwil hadis tersebut. Maka dalam keadaan demikian, orang yang melakukannya adalah orang yang dimaafkan sehingga apa yang dilakukan ini tidak serta-merta menjadikan seorang rakyat atau rakyat me melakukan pemberontakan kepada penguasa tersebut dengan itu Al-Imam Ahmad Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk murid seniornya atau murid besarnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di zaman beliau Allah SWT menurunkan fitnah Menurunkan ujian bagi Al-Imam Ahmad bin Hanbal Dan ini adalah ujian yang besar Hidup di sebuah negeri di mana para penguasanya Memiliki akidah yang sesat Penguasanya memiliki akidah yang sesat Dan para ulama telah bersepakat bahwasanya ini adalah akidah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Yaitu akidah khalqul Quran. Akidah khalqu al-Quran meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan ini adalah keyakinan Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma para sahabat radhiyallahu anhum, maka keyakinan mereka bahawa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, firman Allah dan dia bukan makhluk. Ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah. Kenapa? Karena yang namanya kalam adalah sifat diantara sifat-sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Al-Kalam yaitu kalamullah adalah sifat di antara sifat-sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Sehingga di dalam surat At-Taubah Allah Swt wa taala mengatakan wa in ahadun minal musyrikiina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana apabila ada seorang musyrikin meminta perlindungan kepadamu maka lindungi dia hatta yasma'a kalam Allah sehingga dia mendengar kalam Allah apa yang dimaksud dengan kalam Allah Al-Qur'an mungkin dia mendengar ayat yang berpengaruh di dalam hatinya sehingga dia masuk ke dalam agama Islam dan kalamullah adalah sifat. Di antara sifat-sifat Allah dan sifat Allah bukan bukan makhluk. Oleh karena itu di antara di antara dalil yang menunjukkan bahasanya sifat Allah bukan makhluk dan bahasanya kalamullah adalah sifat adalah sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apabila kita mendatangi sebuah tempat yang baru, maka kita disyaratkan untuk mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq aku berlindung kepada berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq dari kejelekan apa yang diciptakan oleh Allah dari kejelekan jin dari kejahatan hewan buas dari kejelekan keburukan yang dilakukan oleh manusia yang ingin berbuat jelek kepadanya mengucapkan doa ini a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang Allah ciptakan orang yang mengucapkan doa ini maka Allah SWT akan melindungi dia dari semua kejahatan. Baik kejahatan yang dilakukan oleh jin, ataupun oleh manusia, maupun oleh hewan-hewan. Dan di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik." Barang siapa yang datang Bersinggah di sebuah tempat Masuk hotel misalnya Dan ini adalah tempat yang baru bagi dirinya Atau menginap di sebuah penginapan Atau berkemah misalnya Bersinggah di sebuah tempat Man nazala manzilan Barang siapa yang bersinggah di sebuah tempat Kemudian dia mengucapkan ucapan ini Yaitu mengatakan A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarif wa falak beliau mengatakan lam yadurruhu syai'. Tidak ada yang bisa memudaratinya, tidak akan dimudarati oleh sesuatu apapun. Dan ucapan beliau syai' ini mencakup segala sesuatu. Kejahatan dari jin dan yang sebangsanya, kejahatan dari manusia, kejahatan dari hewan. Lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik. Sampai dia meninggalkan tempat tersebut. sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Dan tentunya diucapkan ini dengan keyakinan dan niat yang sungguh-sungguh dan yakin kepada Allah Azza wa Jal. Misalnya Allah SWT akan menjaga dia dari seluruh kejelekan. Beliau mengatakan, A'udhu bi kalimatillahi tamat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Berlindung dengan apa? Dengan kalimat-kalimat Allah. Dan kita tahu bahasanya seorang Muslim tidak ber, tidak boleh berlindung atau beristiadah dengan makhluk. Tidak boleh beristiadah dengan makhluk dan istiadah adalah ibadah. Allah Swt mengatakan, "Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, Qul a'udhu bi Rabbil Nas." Katakanlah aku berlindung dengan Rabbil Falak itu Rabbnya waktu subuh dan aku berlindung dengan Rabbin Nas dengan Rabbnya manusia beliau mengatakan a'udhu bi kalimatillahi tamat aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah menunjukkan bahasanya kalimat Allah bukan makhluk menunjukkan bahasanya kalimat Allah bukan makhluk sehingga kita disyariatkan untuk berlindung bi kalimatillah berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Seandainya itu adalah makhluk, tentunya tidak diajarkan kepada kita. Karena Nabi, seorang Nabi tidak mungkin mengajarkan kesyirikan. Tidak mungkin mengajarkan kesyirikan dan kekufuran kepada umatnya. A'udhu bi tammati min syarim wa khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Menunjukkan bahasanya kalimat Allah bukan makhluk dan dia adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah Bahasanya kalamullah Kalimat-kalimat Allah ini adalah sifat dan bukan makhluk Yang diyakini oleh Mu'tazilah Bahasanya Al-Quran adalah makhluk Sehingga mereka kurang menghargai Al-Quran Karena Al-Quran dianggap ini adalah makhluk Seperti makhluk-makhluk yang lain Kedudukan dia seperti makhluk-makhluk yang lain Sehingga mereka kurang menghargai Al-Quranul Karim dan ini adalah keyakinan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan dengan ijma' para muslimin. Ijma' kaum muslimin bahasanya meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ini adalah termasuk perbuatan yang kufur. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Ad-Darimi yaitu Ar-Raddu al-Jahmiyah. Beliau menyebutkan di situ ya atar-atar dari para salaf yang menunjukkan bahasanya orang yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk maka ini adalah kufur sebuah kekufuran demikian pula Allah likain di dalam kitab beliau syarah usul i'tiqad ahli sunnah syarah usul i'tiqad ahli sunnah disebutkan tentang atar-atar para salaf yang menunjukkan ijma' mereka bahasanya orang yang meyakini Al-Quran adalah makhluk adalah kufur. Ini adalah dengan ijma' para para salaf. Baik. Sekarang Al-Imam Ahmad bin Hanbal hidup di zaman dan penguasanya saat itu adalah meyakini keyakinan ini. Bahkan disebutkan bahasanya hidup beliau hidup melewati tiga zaman. Yang pertama adalah zamannya Al-Mu'tasim zamannya Al-Ma'mun. Kemudian yang kedua adalah zamannya Al-Mu'tasim. Yang ketiga zamannya Al-Watiq. Dan mereka adalah Khulafah Abbasiyun. Dan ketiganya meyakini keyakinan ini. Ketiganya meyakini keyakinan ini. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Padahal beliau tahu bahasanya ini adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Apakah beliau melakukan pemberontakan? Apakah beliau mengajak umat Islam di zaman beliau untuk keluar dan memerangi penguasa-penguasa tersebut? Ternyata yang dilakukan oleh Imam Ahmad bukan demikian. Fitnah di zaman tersebut besar. Mereka itu penguasa-penguasa tersebut bukan hanya meyakini, bahkan mengajak orang lain. Memaksa orang lain untuk meyakini keyakinan tersebut. Baik ulama'nya maupun orang awamnya. Yang tidak meyakini keyakinan ini maka mendapatkan hukuman. Ya sampai tempat belajarnya anak-anak kecil juga disuruh untuk meyakini keyakinan ini. Termasuk para ulama dipaksa untuk meyakini keyakinan ini. Dan apabila tidak maka dipenjara atau dicambuk atau dibunuh. Dan di sana ada ulama-ulama su, ulama-ulama yang jelek, yang buruk, yang sesat yang ada di sekitar penguasa-penguasa tersebut yang senantiasa melemparkan subhat melemparkan kerancuan-kerancuan sehingga penguasa-penguasa tersebut mereka meyakini keyakinan yang salah yaitu meyakini bahasanya Al-Quran adalah adalah makhluk tapi Al-Imamu Ahmad rahimahullah beliau tidak mengkafirkan penguasa-penguasa tersebut kenapa demikian? karena mereka melakukan takwil karena mereka melakukan takwil yaitu salah paham tentang dalil mereka beriman sama dengan kita beriman kepada Allah dan beriman dengan rasulnya beriman dengan hari akhir tetapi mereka salah di dalam memahami ayat Al-Qur'an memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sekitar penguasa tersebut ada penguasa ada ulama-ulama su ulama-ulama yang jelek yang memiliki akidah yang sesat yang senantiasa ia membumbung-bumbui melemparkan sumhat, melemparkan kerancuan, kerancuan sehingga penguasa-penguasa tersebut mengikuti dan tunduk kepada ulama-ulama tersebut. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah dan beliau adalah khutbah kita dan termasuk para imam yang diteladani contohnya. Beliau tidak mengkafirkan para penguasa tersebut. Bahkan beliau mendoakan kebaikan mendoakan dengan maghfirah dengan istighfar untuk para penguasa tersebut. Mendoakan kebaikan dan mengucapkan istighfar untuk penguasa tersebut yaitu memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kalau seandainya beliau menganggap ini adalah sebuah atau seandainya beliau menganggap bahasanya penguasa-penguasa tersebut telah kafir karena keyakinan yang mereka yakini niscaya beliau tidak akan memohonkan ampunan bagi mereka. Karena seorang yang beriman dilarang untuk memohonkan ampun bagi orang yang kafir. Allah SWT mengatakan, Maka nalin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk memohon memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrikin. Walau kan oleh kurba, meskipun dia adalah keluarganya sendiri, bapaknya atau ibunya atau keluarganya yang lain, walau kan oleh kurba, meskipun mereka adalah keluarganya sendiri. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang tersebut adalah ashabul jahim, yaitu orang-orang yang kafir. Tidak boleh seorang Nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi seorang yang yang kafir. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau memohonkan ampun untuk para penguasa tersebut. Menunjukkan bahasanya beliau tidak mengkafirkan para penguasa tersebut. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini keyakinan tersebut karena takwil. Yaitu karena salah paham di dalam ayat atau salah paham di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga, kekufuran tersebut adalah kekufuran yang sharih dan tidak ada takwil di di dalamnya. Baik. Kemudian yang keempat, antaquma bihi alaihi alhujjah. Yang keempat, tegak hujah bagi penguasa tersebut. Syarat yang keempat adalah tegak hujah bagi para penguasa tersebut sudah disampaikan kepada beliau hujahnya yaitu apa dibawakan dalil yang jelas kemudian disampaikan maknanya dengan jelas dan diperkirakan orang semisal beliau memahami apa yang kita sampaikan bahwasanya ini adalah perbuatan yang kufur ini adalah ucapan yang kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam dan akibatnya demikian dan demikian dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan hujah yang sejelas-jelasnya. Syarat yang keempat diharuskan untuk ditegakkan hujah. Artinya tidak boleh kita ya mengkafirkan seseorang tanpa di iqamatul hujah. Tanpa menegakkan hujah. Tanpa menyampaikan kepada beliau alasannya. Tanpa menyampaikan kepada beliau dalilnya. Harus di sana disertai hujah dan dalilnya diantaranya adalah firman Allah azza wajalla wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula dan kami tidak akan mengazab kecuali apabila kami setelah mengutus kepada mereka rasulan yaitu utusan Allah SWT tidak akan mengazab sebuah kaum sampai menegakkan hujah atas mereka di antaranya adalah mengutus kepada mereka para rasul yang membawa risalah dari Allah menyampaikan kepada mereka hujjah rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul rusulan mubasysyirin wa mundzirin para rasul yang mereka tugasnya adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya tidak ada hujjah atas mereka atau bagi mereka atas Allah ba'dar rusul setelah kedatangan para rasul tersebut. Allah SWT tidak akan menghadap seseorang sampai ditegakkan hujah baginya. Oleh karena itu saran yang keempat, kita harus menegakkan hujah kepada penguasa tersebut. Harus ada di antara kita yang menerangkan kepada beliau dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya. Bukan hanya sekedar membacakan ayat, bukan hanya sekedar membacakan hadis. Tetapi kita sampaikan dan kita pahamkan kepada beliau sehingga orang semisal semisal beliau memahami apa yang kita sampaikan. Kalau kita yakin bahasanya orang semisal beliau paham tentang apa yang kita sampaikan, maka dalam keadaan demikian kita sudah dianggap iqamatul hujjah, kita sudah dianggap menegakkan hujjah atas orang tersebut. Fa inna ba'dal muslimin min al-hukami wa ghairihim yaqulu wa yaf'alu ma huwa kufrun lakin yajhalu hukmahu kemudian syekh mengatakan kenapa kita harus menegakkan hujjah kepada seorang penguasa karena sebagian kaum muslimin baik dia adalah penguasa ataupun yang lain terkadang melakukan mengucapkan sebuah ucapan atau melakukan perbuatan yang kufur akan tetapi beliau tidak tahu hukumnya melakukan perbuatan yang kufur tetapi tidak tahu hukumnya banyak atau tidak? Banyak. Baik itu seorang penguasa maupun orang awam, kita sendiri, orang yang ada di sekitar kita. Karena kebanyakan ya mereka tidak belajar. Kebanyakan mereka tidak belajar mungkin karena kesibukan atau yang lain. Sehingga di sana ada perkara-perkara yang membatalkan keislaman dia, mengeluarkan dia dari Islam baik berupa ucapan maupun perbuatan tetapi dia lakukan. Kenapa? Ia jahalu hukumahu. Karena dia tidak tahu tentang hukumnya. Dan mungkin ini dilakukan oleh seorang penguasa. Kesibukan yang dia lakukan dan dia bukan orang yang dia seorang santri atau seorang talibul ilmu, seorang penuntut ilmu sehingga banyak di antara perkara agama yang dia tidak tahu. Sehingga perlu kita sampaikan penjelasannya. Au yaltabisu alaihi lisababin aw liakhir atau hal tersebut rancu bagi beliau. Tidak tahu karena satu sebab atau karena sebab yang lain sehingga rancu bagi beliau. Tidak tahu apakah ini boleh atau tidak. Yaltabis alaih. Menganggap ini adalah boleh padahal itu tidak boleh. Menganggap ini adalah ajaran Islam padahal ini tidak diajarkan di dalam agama Islam. Fala tajuzul musara'atu ila takfiri ahadin minal muslimin illa ba'da iqamatil hujjah wa izalati syubhah maka tidak boleh kata syekh kita bersegera atau tergesa-gesa di dalam mengkafirkan salah seorang di antara kaum muslimin kecuali setelah apa setelah menegakkan hujjah dan menghilangkan kerancuan tidak boleh kita tergesa-gesa atau cepat menghukumi orang lain dengan kekufuran mengatakan bahasanya engkau wahai fulan kafir. Wahai fulan engkau adalah orang yang kafir. Menghukumi dia sebagai orang yang kafir. Kecuali apa? Kecuali setelah menegakkan hujah kepada beliau. Dan menghilangkan subhat. Kita terangkan dalilnya dan seandainya beliau masih ada alasan, masih ada subhat silakan dinampakkan. Kemudian kita ya kita jawab satu persatu dari dari subhat tersebut sehingga beliau paham dan benar-benar paham bahwasanya adalah kesalahan yang yang salah atau ini adalah perilaku yang salah atau ucapan yang salah. Khasatan idza ta'allaqal hukmu bil kufri 'alal hakim. Khususnya apabila hal ini berkaitan dengan seorang penguasa. Khususnya apabila hal ini berkaitan dengan penguasa. Kenapa? Lima yatarattabu 'alaihi min ahkamin 'azimatin kal khuruj alaihi wa safkid dima karena hal ini berkaitan dengan hukum-hukum yang besar perkara yang tidak remeh yaitu apa tentang pemberontakan kepada seorang penguasa dan juga penumpahan darah kalau berkaitan dengan penguasa maka ini lebih dikhususkan lagi dan kita harus lebih berhati-hati mengkafirkan orang Islam biasa kita harus hati-hati dan khususnya seorang penguasa maka ini harus lebih berhati-hati kata beliau karena yang demikian berkaitan dengan hukum-hukum yang besar yang tidak remeh diantaranya adalah pemberontakan kepada penguasa dan berkaitan dengan darah berkaitan dengan darah dan darah bukan perkara yang remeh di dalam sebuah hadis disebutkan seandainya dunia dan seisinya ini hancur dan binasa maka ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak dunia dan seisinya ini hancur dan binasa lebih ringan dari di, di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa tanpa hak karena itu belum menekankan kepada kita supaya sangat berhati-hati di dalam masalah ini Kemudian beliau mengatakan wahadihi mas'alatun azimah. Qarraraha al-a'immatul muhaqqiqun. Dan ini adalah perkara yang besar, masalah yang besar yang sudah ditulis dan disetujui oleh para ulama al-muhaqqiqun. Yang mereka sudah meneliti dengan seteliti-telitinya tentang perkara ini. Wa min ashhari man bayyanaha wawadhaha dan di antara ulama yang masyhur menjelaskan tentang permasalahan ini yaitu kehati-hatian di dalam mengkafirkan adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah fajazahullahu anna wa 'anil muslimina a'zamal jazaa'. Semoga Allah membalas beliau dari kita dan juga dari kaum muslimin dengan sebesar-besar balasan. setelah itu Syekh Abdullah menukil ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitab beliau. Menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitab beliau yang menunjukkan bahasanya tidak boleh seseorang bersegera atau tergesa-gesa menghukumi seseorang dengan kekafiran. Mengatakan bahasanya sepulan adalah kafir, sepulan adalah kafir dan seterusnya. Saya bacakan di sini satu saja dari nukilan beliau dan kita lanjutkan nukilan yang lain besok. Beliau mengatakan yaqulu rahimahullah fa takfirul muayyan min haula'il juhal wa amsalihim bihaitsu yuhkamu alaihi bi annahu minal kuffar la yajuzul iqdamu alaihi illa ba'da an taquma ala ahadihimul hujjah. الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفرا Beliau mengatakan maka mengkafirkan seseorang takfirul muayyan yaitu mengatakan fulan kafir min haula'il juhal wa amsalihim dari orang-orang yang jahil dan yang semisal mereka ya ada seorang yang jahil melakukan sebuah kekufuran Beliau mengatakan bihaitu yuhkamu alaihi bi annahu minal kufar. Dikatakan atau dihukumi bahwasanya dia adalah termasuk orang kafir dengan menyebutkan namanya. La yajuzul iqdamu alaihi, tidak boleh melakukan yang demikian kecuali setelah ditegakkan atas dia al-hujjah ar-risaliyah. Ditegakkan atasnya hujjah yaitu hujjah dari risalah Allah azza wajalla yang dengannya jelas bahwasanya mereka adalah menyelisih para rasul. Meskipun ucapan tersebut yang dilakukan oleh orang tersebut la raiba annaha kufrun, tidak diragukan bahwasanya dia adalah kufur. Jadi seorang yang jahil mengucapkan ucapan yang kufur yang mengeluarkan dari dia, dia dari Islam dan jelas kekufurannya maka tidak serta-merta dihukumi bahwasanya dia adalah orang yang kafir. Ini yang beliau maksud. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين demikian pula pembicaraan di dalam mengkafirkan orang per orang ma'a anna ba'd hadhil bid'ah ashaddu min ba'd dan bahwasanya bahwasanya sebagian dari bid'ah ini lebih keras dan lebih parah daripada sebagian yang lain dan ba'dul mubtadi'ati yakunu fihi minal imani ma laysa fi ba'd Dan sebagian ahlul bid'ah memiliki iman yang tidak dimiliki oleh ahlul bid'ah yang lain. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَيُّكَفِّرَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَخْطَأَ وَغَلِطَ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَتُبَيَّنَ لَهُ الْمَحَجَّةِ Maka tidak boleh bagi seseorang mengkafirkan orang lain dari kalangan kaum muslimin meskipun dia salah, meskipun dia melakukan kekeliruan, sampai ditegakkan baginya hujjah dan dijelaskan baginya mahajjah yaitu bukti yang nyata wa man thabata imanuhu bi yaqinin lam yazul dhalika anhu bi maka barang siapa yang tetap keimanannya dengan keyakinan artinya kita tahu dengan yakin bahwasanya si fulan adalah muslim yakin bahwasanya si fulan adalah muslim di antara kaum muslimin maka tidak hilang keimanan tersebut dengan keraguan. Artinya tidak bisa hilang keimanan tersebut hanya karena keraguan yang kita miliki. Bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjah wa izalati syubhah, maka tidak hilang kecuali setelah ditegakkan hujjah. Ditegakkan hujjah dan dihilangkan syubhat dari dirinya. Jadi seorang yang melakukan sebuah kekafiran tidak bisa langsung dihukumi dia kafir kecuali setelah apa? Setelah ditegakkan hujah, hujah dan bukti yang nyata, penjelasan yang sejelas-jelasnya sampai dia paham ya kepada orang tersebut. Dan ini menunjukkan kehati-hatian para ulama ahlu sunnah wal jamaah khususnya di dalam masalah takfir, pengkafiran kaum muslimin mengeluarkan orang yang asalnya Islam kemudian dijadikan sebagai dianggap dia adalah sebagai orang yang kafir ini adalah perkara yang besar Ya, ini adalah perkara yang besar dan tidak melakukannya kecuali para ulama mujtahidun yang mereka sampai pada derajat ijtihad. Sebagaimana mereka sampai di dalam masalah atau e, e, martabat ijtihad. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.